цвітуць апенькамі грыбовішча. Хадзем рабаем час у пошуках, ды набяром грыбу, або ні з чым мы вернемся паветра ў кошыку. Красуе жоўты лес убраннямі і хай грыбоў не дасць нам верасень, але якое восень ранняя, ад крыўды ад любоўнай герасі. Агорнуць чата пра халодыю, знікнуць згадкі метуслівыя, што я кахаў цябе заўсёды і хацеў, каб ты была шчаслівай.